Alejo Isaac. En la clan de yo la cruce se me puso pa'l el perreo. Me dice al oído que le cumpla su deseo. Dice que me ama, pero yo no le creo. Como una atleta ya le da el repiqueteo. Cuando me mira la cara se me pone mía crisis Si se baja la luz es peligrosa como Uzi. La presencia llegó así que empieza a mover el booty. Estos paranduleros son payasos como Crosby. Es que sí. Peño Y yo le doy, si quieres rápido, lento. Dale mami, acércate con ese movimiento slow. Y disfrutemos el momento. Trae tu entre las tres hacemos un cuento. Y mami, bueno, vamos a darle que con esta pista el suelo está que arde. Ey, papi, no pasa a buscarme, estoy con las pibas y me voy para la grande. Y vamos a darle presión, que suba la tensión cuando llegamos pa'l y pinta amarillo alcohol, bien, enrola otro blon que te trajiste son. Hoy en noche de perreo, así que bájalo slow, dale suave, que ya tú sabes. Este cuerpo, mami, tú tienes la llave. Y dale suave, pero bien lento. Tranquila, mami, disfrutemos el momento. Mándale suave, que ya tú sabes. Que son no asusta tumbando, baby, lo sabe. Mándale suave, baja hasta el suelo. Estoy con Alejo y la turraca baila pleno. Mamá, dale presión, que suba la tensión. Cuando llegamos pa'l party, pinta María alcohol. Y enrola otro blon que te traje este son. Hoy es noche de perreo, así que bájalo slow. Entra al after, pero estoy en mi casa. qué pasa, pongan una RKT, suena quien si se destaca, si se trata de jeder, suena se tumba la casa, la baby del besaqueo, a mí nadie me reemplaza. La baby del besaqueo besaqueo me besaqueo, la baby del besaqueo